pionira esploro pri Amazoniae insectoi. De quelca iaroi, la tuta homaro mal tranquille observas la Amazonian arbaron, quiu suferas constanta in fare de homoi mem. Tiu plei amplexa biomo estas grava por la equilibro de la tuta planeto, sed ambizio cae monavido shainas sen limai. Tamen, existas ancora o consciai civitanoi quiui heroe batalas por protecti la arbaron. Indas coni ilian strebadon. Antau quelca iaroi, esploristoi en la Nazia Instituto de Esploroi pri Amazonio, en Brasilo, starigis pioniran agadon mese de la arbarego ne malproxime de la urbo Manaus, en la Brasilia Stato Amazonio. Ili decidis pristudi la Amazoniae insectoina. Eble oni povus supposi che insectoi estas negravae vivuloi, sed faculois cias che tiuoi etae bestoi plenumas grandegan quanton da essenze gravae servoi, la arbaro simple ne existus. Polenado cae decomponado de organica materio. Insectoi estas la plei multe nombre cae diversae vivuloi en la monda fauno. Estas do same grave protecti la belaen jaguaroen cae araoen kiel la etain nepopularen insectoin detrui ilin exemple per pesticidoi signifas murdi la vegetajoin por plenumi sian esploroin scientisto i construigis quindec metro in alta turon quo consistas el verticale etajoi en quoin oni locis captiloin post du semainoi ili collectis prescau tridec hoc mil insectoin de dec hoc malsamai ordoi. Mushoin, abeloin, scaraboin, papilioin, cae aliaen. Ciui estes tre gravai por la ecologia equilibro en la arbaro. Naudec procentoi el tiui insectoi estis neniam antaue prescribitai de biologiistoi, cae septec procentoi estis captitae ie altezzo de pli ol hoc metroi. Ilia viveio estas la plei altai branchoi de la arboi, cae existas arboi en tiu regiono ciui atingas la altezzon de quindec metroi. Tial oni starigis captiloin ie diversae altezzoi relate la grundon estis collectitei dexes mil spezioi de mushoi cae moschitoi, sep mil de abeloi, vespoi cae formicoi, prescau sep mil de papilioi, pli ol du mil de scaraboi cae coccineloi. Post unu iaro, la collecto atingis la mirindan quanton de septcent mil insectoi por classifici cae analisi la tutan materialon, oni besonos probable plurain iaroin. La esploristoi opinias che seriosae scienzae esploroi estas gravae por la estontezzo de la tiea loca naturo, en tempo ciam dia biodiversetso suferas minacoin pro Roma mal respecto cae troa toleremo flanque de auctoritatului